для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашу увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса Вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіновскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Пана Багінская пачырванела і чхнула. Зараз жа нібыта ў адказ чхнуў і пан Гірвасі, і абодва весела рассмяяліся. «А пранціш!» Пранціш развернуўся і пайшоў. У дождж, ветер і адчай. Слёзы застілалі вочы. У жарговы раз шарачка ткнулі носам, хто ён ёсць. Няхай словы пра жаніхоўства былі шалберствам, спосабам выратаваць даму з няёмкага становішча, але пана Галінскі зрабіў лёгка, жартуючы тое, што пранцішу не пад сілу. Бо памкненні вырвіча да жаніхоўства нават прыкасцёльны юрат не прыняў бы ў сур'ёз – А пана Галінскі, хоць і не магнат, меў дастаткова высокае становішча, каб ягоныя прэтэнзіі на руку князёўны Багінскай не выглядалі зусім неверагодна. Здаралася такім шанцавала парадніцца з магнатамі, а пранці ж так, паабдымацца ў цемры. Ля фантана Нептуна – у якім шэрыя струмені змешваліся з дажджавой вадою пранціш раптам выхапіў шаблю, яшчэ не ведаючы, што зараз зробіць сябе засячэчы кагось іншага. Лязо люстравала шэры холодны свет, у якім не мелася спагады і надзеі. Пан сабраўся біцца з мармуровым Нептунам, Задыханы голас лётніка прагучаў за правым плячом, нібы та зваўся анёлахоўнік. Пранціш, прамарудзіўшы, ўсё-ткі схаваў гіпацэнтаўра. Як ты думаеш, яны ажэняцца? Вырвіч сам не пазнаў свайго голасу. Усе гэтыя гады студыёзуса падштурхоўвала далёкая мара дабіцца княжны багінскай стаць з ёю поравень. І вось у гэтую мару мімаходь адабраў руды, але багаты радавіты невук. Ты што, таксама будзеш змушаць мяне гараскоп складаць? Лёднік паклаў руку пранцішу на плячо. Павер, хлопча, не зоры вырашаюць лёс чалавечы, Самы дасканалы гараскоп усяго толькі варыянт падзей – А молитва мае моц нават зрушыць шляхі планетаў. Таму на тваё пытанне ў мяне адзін адказ: Не ведаю. Пранціш закрыў твар рукамі. У фонтане цурчела вода, і па звычаі, выпраўляючыся ў царства Нептуна, трэба было кінуць да ног мармуровага марскога бога манетку. Але лёднік заўсёды так сурова ставіўся да забабонаў, што пранціш не наважыўся праявіць ганебную слабасць, так і не кінуў. Хмары плылі па небе кароны з боку літвы, як фрыгаты невядомай краіны. А іхняя шкуна была самай звычайнай. Гандлёвым караблём пад назвай «Святая Брыгіта», чый трум быў забіты нецікавымі рэчамі кшталту льняных суводзяў і каноплю. Шлях чакаўся доўгі, небяспечны, са спецкі, спынамі ў розных портах. Франціш нават на некаторы час забыўся на сваё прыніжэнне. А вось у каюце настрой зноў падупаў. Усё-ткі Франціш уяўляў нешта больш выгоднае. Адведзены ім на пару з лёднікам катух быў больш падобны да каморы. Спаць належала ў падвешаных на вяроўках гамаках з грубага радна, ды яшчэ смярдзіць усё гнілой рыбай – За тыя грошы, што радзівілы адвалілі за месца на святой брыгіце, на сушы можна было б зняць пакоі з суцэльнага золата. Правда, калі пранціш паглядзеў апартаменты Агалінскага і Паланея, якія мелі кожны асобную каюту, ягонае раздражненне трошкі прыціхла. Бо пакоі важных паноў былі не лепшыя за іхні. А ўжо калі паказалі, як жывуць матросы, а, што хацець, купецкі карабельні палац, тут кожны вяршок павінен выкарыстоўвацца з карысцю, тым, чым болей тавару рассоўваць, пасажыраў пасяліць. Лёднік нічым не выказаў незадаволенасці, выпіў нейкі зялёны напой з маленькай бутэлечкі. Такіх у яго была з сабою цэлая валіза, прыладкаваўся ля круглага вакенца, каб чытаць і ўсё. Нават лекцыі няма. А пранціж быў страшэнна расчараваны, колькі разоў ён уяўляў сабе сваё марское падарожжа стаяць на палубе, дыхаць ветрам, назіраць, як велічна коцяцца хвалі, а тут... Эх, асабліва па палубе не пройдзіся вецер з ног збівае, мора шэрае, неба шэрае ад гайданкі нудзіць. Але чалавек да ўсяго прывыкае. Хутка пранціш аблазі ўвесь карабельку да яго толькі пускалі. Асабліва цікавіўся навігацыйнымі прыборамі, некаторыя з іх між іншым прыдумаў таямнічы доктар Ді. І амерыканец знайшоў сабе занятак, выявіў, што штурман ды двое матросаў пабывалі ў Амерыцы, адзін нават біўся з індыянамі. Начальства, вядома, скоса пазірала на тое, што чальцоў каманды адцягваюць ад службы, але пасажыры важныя, грошы заплацілі. А мараходы і радыя за байкамі час бавіць. Са штурманам сівым падцягнутым немцам у пана Галінскага увогуле ледзь не сяброўства завязалася на тэме экзатычных прыгодаў. Францішусь удзівіўся, якая цяжкая гэта праца марская, нават цяжэй, чым сялянская. Гэта яны і пасажыры маглі гайдацца сабе ў ложках, а матросы цялюткі дзень нечым займаліся, часам зусім безглуздым кшталту надрайвання да бляску розных дэталяў, ды да яшчэ за найменшую правіну іх сцябалі няшчадна. Дзіва, што на караблях – звыклай справай былі бунты. Пана Багінская носу з каюты амаль не паказвала. Нават на вячэры афіцэраў радавітых пасажыраў у кают-кампанію, дзе па традыцыі было больш раскошна. Лёднік папярэдзіў, што раз вырашыла надалей падарожнічаць у якасці пана Бжастоўскага, лепей, каб у каманды карабля не ўзнікала ніякіх падазрэнняў. Вядома, век асветніцтва, але забабоны наконт таго, што жанчына ў моры прыносіць няшчасце, жывучыя. Прабіла 10 вузлоў у гадзіну, море было восеньскае суровае, і пранціж заўважыў, што з лёднікам нешта не тое. Прафесор і так не адрозніваўся румянкам, а тут зрабіўся не тое, што бела, проста зеленкаваты. У кают-кампанію не хадзіў і, здаецца, увогуле нічога не еў, толькі спусташаў свае бутэлечкі, ажно вочы ўваліліся так, што ў цемры прафесара можна было цалкам прыняць за нейкую пазасветную істоту кшталту вупыра. Бяда здарылася, калі пранціш неяк неасцярожна прабіраўся каля лёдніка, які зноў палез у сваю валізу з лекамі, зачапіўся – паваліўся проста на валізу. Карацей, бутэлічкі пабіліся. Лёднік рэдка быў такі ўгневаны добра, што са слапа не здолеў ухапіць шкадлівага студыёзуса за русявы чуб, і той удалы ўцёк з каюты і прыбіўся да пана Гірвасі, які спажываў разам са штурманам чарговую порцыю грогу тёплага напою са шчодрым дадаткам рому. А калі Вірвіч вярнуўся, то лёднік стаяў, укленчыўшы ў куце каюты, ухапіўшыся за рундук, і яго ванітавала. Паколькі страўнік прафесара даўно быў пусты, відовішча цяжкое. «Бутрым, што з табой, чым дапамагчы?» пайшоў прэч. Голас доктара быў такі слабы, што пранціш перапалохаўся. Можа, карабельнага доктара паклікаць? Хрыплыя гук, якімі прафесар адрэагаваў на словы студыёзуса, павінны былі азначаць смех. Яшчэ <coughs> шаптуху мне прывядзі. А дапамог ты, пабіўшы ўсю мікстуру. Ды што з табой атруціўся? Вырвічу клаў лёдніка ў ложак, але прафесар зараз жа звесіў галаву ўніз ад новага прыступу ваннітаў. Ды што за пошасць? Не вздумай, а вздумай, каму расказваць. Нарэшце ўдалося выпытаць, што ў прафесара проста марская хвароба у цяжкой форме. Лёдніку даводзілася ўжо ў сваім жыцці плаваць, і кожны раз здаралася такая мітрэнга – А паколькі прафесор страшэнна саромеўся праявы любой слабасці, пра гэтую таксама маўчаў, рыхтаваў дарогу лекаў, якія па праўдзе не дужа дапамагалі, а цяпер увогуле кепска. Перажыву. Шыпеў скрозь зубы лёднік, якога падобна больш непакоіла, каб хто не даведаўся пра ягоную загану, чым уласныя пакуты – Але пранціж быў стрывожаны. Калі гэты стан надоўга плысці ж яшчэ і плысці, скончыцца кепска. Прафесар нічога не есць, не п'е, напэўна, і не спіць, і калі ён адзін з лепшых лекараў Европы не можа сам сабе дапамагчы. Да Паколькі раецца з пазелянелым лёднікам было бескарысна пранцішкіну ўсе да супольных. Лёднік дарэмна пераймаўся, што з яго стануць пасміхацца. Першыя дні падарожжа кепскавата было ўсім, пасля звыклі нават панна Багінская. А страціць прафесара пасярод мора гэткім дурным чынам не хацелася нікому. Панна Багінская зноў завяла гаворку пра магнетызм, якім валодае доктар, няхай ашчадзіць магі на ўласны ратунак. Галінскі пабег раецца са знаёмцамі з каманды і праз гадзіну заваліўся ў каюту да доктара, трымаючы пад пахай вялізную бутэльку з мутным змесцівам. У лёдніка нават сіл не было гостя пагнаць. «Пі, чараўнік, горш не стане! Маракі падказалі ром з перцам, ды да яшчэ нейкай трасцай!» Лёднік паспрабаваў адбівацца, але, відаць, яму было ўжо ўсё адно, што сяло, што высілкі – Прагрэсіўная медыцына захінула посны свой твар трактатам пра будову вестыбулярнага апарату і ганарыста выйшла з пакоя. Музыка Праз пару гадзін лёднік і пан Гірвасі сядзелі за каржакаватым столікам, трывала прымацаваным да падлогі каюты і распявалі песню пра лявутаньку. Рыцар каня паеў, лявутэнька ваду брала і з рыцэрам размаўляла. Гай, рыцару, рыцэру, прашу цябе на вячэру. Далей у песні расказвалася, як рыцар павінен быў пераплысці ў ночы рэчку быстраньку на святло трох свечак, запаленых лявутанькай, але каралёва ключніца, усяму свету разбойніца, каля рэчкі хадзіла, хустачкай махнула, усе свечачкі пагасіла і рыцара утапіла. А калі Левутанька даведалася, што закаханы загінуў, памерла з гора, і выраслі на магілах закаханых явары бярозанька злучыліся вершалінамі. Мутнай вадкасцю бутэльцы засталося на самым дне. На кавалку шынкі, які чырванеў на жалезнай талерцы, бачыліся сляды доктарскіх зубоў – Пра дыету пасля хваробы прафесар падобна і не ўспомніў. З чаго вынікае? Ментарскім голасам прагаварыў лёднік, спатыкаючыся на асобных літарах, што у дадзенай народнай баладзе прасочваюцца матывы антычнага міфа пра Леандра і Гераку. «Откуль ваша мость?» а? «Мужикам ведать антычные мифы!» С потекливым языком заперечил пан Гервасий. «У мужика вас, пане, мозги и нашей зладжаные! Там высокие материи не смешаются!» «Античные мифы!» складзеныя антычнымі мужикамі васпан, важна падняўшы ў гару палец, прамовіў лёднік. Паэзія нараджаецца пад стрэхамі у полі, а ў палацы адны з саладзенькія селадоны ды галатэі. Пан Гервасій злосна прыжмурыў памутнелыя светлыя вочы. Ха -ха -ха -ха, я ведаю, Якая паэзія табе даспадобы, Баўтрамей, Ударыў па стале кулаком, Яшчэ раз, яшчэ. І пад пагрозны рытм ціха заспяваў. Далёка слыхаць і такую навіну, Забілі Петруся, забілі ў жыліну. А за што забілі за якую навіну, што сваю мае, чужую кахае, Чтеры служачкі да Петруся слала за пятым разам сама паехала. Пакінь Пятрусю ў поле араці, няма пана дома, будзем нашаваці. Музыка Голас пана Галінскага рабіўся ўсё гучнейшы, надрыўны, больш падобны да плачу. Выглянула пані з новага пакою, бачыла пана на вараным коню. Уцякай, Пятруся, уцякай, сарденька, бо ўже пан прыехаў, будзе нам цяжэнька. Узялі Петруся ды пад белы рукі, падалі Петруся на вечны мукі. Пакажы, Пятрусю, пакажы жупаны, што падаравала вяльможная пані. Пакажы, Пятрусю, пакажы пярсцені, што падаравала вяльможна ў пасцелі. Білі Пятруся чатыры гадзіны, упаўнялі сабе, што Пятрусь не жывы. Пана Галінскі перастаў стукаць па сталешніцы, Галава яго з прыліплым да лоба потным рудым чувам звесілася. Апошнія словы песні прагучалі амаль шэптам. Вельможна ідзе, яго матка хліпе. Не плач, матка, не плач, бо я сама плачу. Я за тваім сынам панства жыццё трачу, ды яшчэ Петруся удал не апусцілі. Па вельможнай пані званы зазванілі. Лёднік уткнуўся галавой у складзеныя на стале рукі, нібыта хацеў схавацца. Насупраць у гэтай же паставе застыў пан Ервасій. У пакоі запанавала маўчанне, як на могілках, напоўненае болем і непапраўнасцю. у яе былі такія лёгкія, не слухмяныя валасы, шаптаў панагалінскі нібыта сам сабе. Здавалася у іх жыве ветрык. Ай, а калі яна ўсміхалася, верхняя губа так смешна прыўзнімалася. Эй, так безабаронна! Калі б я быў старэйшым братам, яна была б маёй і усміхалася б нашмат, нашмат часцей я б асушваў кожную яйную слязінку вуснамі. Ты памятаеш усмешку, пані Галены, доктар? Я памятаю, як усміхаецца моя саламея, шаптаў лёднік якога, што прадказальна разабрала яшчэ мацнейшым суразмоўцу. Калі яна усміхаецца, на яе левай шчаце утвараецца яменка. А волосы, волосы у яе чёмныя, тяжкія і бліскучыя. Калі прапускаеш іх скрозь пальцы, здаецца, што слізгае шоўк. А я ўсё роўна цябе заб'ю, прамармытаў пан Гервасій абодва канчаткова праваліліся ў п'янае забыццё. Апранціж узрадаваўся ў душы сваёй, што ніхто са спадарожнікаў не ўспомніў паненку паланею багінскую. Бо калі яна ўсміхаецца не па-свецку, а па-сапраўднаму шчыра, яе носік так міла прыўзнімаецца ў вачах такія гарэзныя жарынкі, і левы куточак кружовых вуснаў трошкі вышэй за правы, і трэба быць сляпым, каб не закахацца у гэтую усмешку. І гайдала ўсіх іх, закаханых шчасліва і нешчасліва, ахвяраў і катаў драўляная святая брыгіта, як кузурак гайдае сухі лісток, што зляцеў на плынь ракі. І біўся ў мокрых ветразях змрочны ветер, і не было ў гэтым часе бяспечнай прыстані. шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча музыка кампазітара александра літвіноўскага выканаўца артыстка маргарыта захарыя